Зараз же йшлося зовсім не про Лідію, а про мене, бо я невідворотно загрузав усьому цьому лайні. Чоловік, який стояв неподалік моєї хвіртки, навіть не ховався. Звісно, з такої відстані я не бачив його обличчя, не міг би навіть сказати, як він одягнений, та коли місяць ледь визирнув за хмари, я розглядів, що людина нерухомо стоїть посеред дороги обличчям до мене. Що робити? Після короткої розгубленості я раптом заспокоївся і спробував знайти вихід із неприємної ситуації. Отже, краще не вертатись просто додому. Без зброї не можна ризикувати. Лишатися на місці теж не випадало. Я повернув назад і знову пішов до перехрестя чоловік, який стояв біля моєї хвіртки, рушив за мною. Той перший так само нишкнув. Якщо він дозволить мені дійти до перехрестя, я врятований. Звісно, за умов, що далі теж не блоковано, бо в цьому разі вийшов місяць, ніч була чарівна, я дістався перехрестя, перша постать ліворуч не зрушила з місця. Попереду праворуч нікого не було. Я відітхнув і пішов мостовим шляхом праворуч, а тоді кинувся бігти. За мною теж побігли, та надто пізно. Я також непогано знав тополевий острів. За 30 метрів мостовий шлях переходив у сорочий міст, прокладений через невеличкий рукав Марни. Далі починалася низинна частина Тополевого острова, яка мала чарівне ім'я острова руйнівників. Я кинувся на цей острів. Влітку місцина ця густо поросла деревами та кущами майже непрохідна. Навіть узимку це справжні джунглі. Я зовсім не збирався там ховатись, вирішив зробити засідку. Після того, як помітив довгу постать, я вирішив, якщо мене переслідують на суходолі, я спробую дістатись своєї мети водою. Мета моя не змінилася. Нею лишався міст капітула, де я хотів дочекатись Лідії. Треба було піднятися уздовж берега марне метрів на 200, обминути південний виступ Тополевого острова, рукавом капітула спуститись до причалу біля Птілідо, або для певності трохи вище, звісно, я не збирався діставатись туди вплавом. Здається, я вже згадав про затоплений у тому місці буксир. Його власник перебирався через марну човном, якого тримав неподалік від свого дому. Я вирішив скористатися із цього човна. Спочатку зайшов до гаю майже під самим сорочим мостом. У цю мить підбіг перший переслідувач. Збагнувши, що здійняв багато шуму, він перестав бігти і рушив кроком у напрямку до Марни. Я його не бачив. Я вибрався з гаю і трохи відійшов від мосту, аби бути ближче до човна, а може, й побачити переслідувача, коли вертатиметься. Місяць виборсився з хмар але вже схилявся на захід, і виболок, де я принишк, був залитий тінню. Чудове місце, але хотілося комога швидше з нього вибратись і дістатись мети мосту капітула, перш ніж там з'явиться Лідія. Мусив чекати, поки переслідувачі облишать пошуки, бо з мосту вони могли б побачити, як я сідаю в човен. Я подивився на світний циферблат за чверть десята. Час підпирав. Я придумав інший вихід негайно піднятися на крутий схил, не чекаючи повернення першого переслідувача, спробувати дістатись мосту суходолом. Можливо, мене не помітить другий переслідувач. Я діяв дуже спокійно, не вибираючись із тіні, дістався під ніжжя схилу так тихо, мов індіанець, і знову зупинився. Другий нерухомо пантрував на горі. Я бачив його голову, груди, які виступали над поруччям мосту. Отже, шлях суходолом відрізано. Ще кілька хвилин і я вгавлю Лідію. Я сам дивувався своєму спокою приймаючи остаточне рішення, я так чи так досягну своєї мети. Жереб кинуто. До 10-10 хвилин. Я почув кроки першого переслідувача. Він повертався. Я з цікавістю чекав, коли ці двоє зустрінуться і що робитимуть. Може, вирішить оглянути острів руйнівників.